दुनिया में थोरो आसूदो गुज़रान हूंदनि वरी असां वटि संदन मोटणु आहे पोइ खेनि उन सबबां सख़्तु अज़ाब चखाईंदासीं जो कुफुर कंदा आहिनि